Dobrodošli, dragi i poštovani gledalci, u još jednu našu novu emisiju u kojoj govorimo o našoj, nažalost, svakodnevnici, odnosno bolestima koje se nalazu, nalaze pri nama, a koje su također uzrokovane od zlih, loših ljudi koji se nalaze tu među nama i oko nas. Govorimo o uroku sihru. Zasigurno dejstvo uroka i sihra je istinsko. Sve ovo postoji. Naprotiv, oni koji izučavaju šerijatske tekstove, Kur'an i hadis, naći će brojne govore i Allaha subhanahu wa ta'ala njegove brojne riječi i također još više riječi njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama koji govore o ovim pojavama. I u našoj prošloj emisiji upoznali smo se s nekim od tih, samo nekima od tih šerijetskih tekstova koji govore o istinitosti uroka. Pa tako, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji nije govorio po svojim hirovima, prohtjevima, strastima, već sve što je govorio, govorio je po objavi uzvišenog Allaha. Sve što se ticalo vjere, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam o tome je govorio na osnovu objave od Allaha subhanahu wa ta'ala. Svejedno, da li to bio Kur'an ili to bio hadis. Kao što i kaže uzvišeni Allah u suri Najm za svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَ I on, Muhammed, ne govori po svojim prohtjevima, hirovima i strastima, već je to objava koja mu se objavlji. Zbog toga je uzvišeni Allah preporučio, odnosno naredio nam, da sve što poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam kaže, da se toga prihvatimo. Ono što nam naredi da to radimo i ono što nam zabrani da to uzmemo za ozbiljno i ostavimo se tog dotičnog zabranjenog. Pa kaže وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ono što vam poslanik da, ono što vam poslanik naredi, toga se prihvatite, a ono što vam zabrani, toga se, toga se ostavite. Zato, dakle, obaveza svima nema je da izučavamo Kur'an i sunnet u svemu, pa čak, dakle, i u ovim pojavama, nažalost, nemilim, onim pojavama koje znaju doći počesto i od naših najbližih, čovjek ostaje zbunjen, zar je moguće da mu neko želi nauditi na takav način? Da. Allaho poslanika alihi salatu sam tako govoreći o uroku kaže da najviše u mome umetu nakon Allahove odredbe umire od uroka. I čak kaže da išta može preteći Allahovu odredbu kada i kadar, to bi pretekao, to bi bio urok. Također je rekao da urok može čovjeka dovesti u kabor, a devu pred kazan. Može čovjeka usmrtiti. Urok može čovjeka usmrtiti i također urok može biti razlog da se hajvanče, da se deva, da se krava, da se ovca, bravče zakolje zbog bolesti koja mu je nanešena tim urokom. Također, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da se urok može vezati za razumnog čovjeka toliko da ga odvede na uzvišicu, da ga odvede na planinu, na brdo, a zatim se odvoji od njega, odnosno da se čovjek pod dejstvom uroka ubije, baci svisine I brojni drugi hadisi, čak sam Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam uticao se Allahu subhanahu wa ta'ala od uroka džinskog i ljudskog. I u našim prošlim emisijama vidjeli smo dakle te neke vrste uroka, odnosno pogleda, da i džini isto tako kao i ljudi mogu ureći. Koji su to simptomi uroka? Da li smo urečeni? Kako na osnovu čega prepoznati taj urok? kako se liječiti, zaštititi. Broj ljudi danas, nažalost, koji zavide jedni drugima se povećava iz dana u dan. Rijetki su oni koji vole raditi, a nažalost, s druge strane, zavide onima koji rade. Ljudi koji ne rade žele da uživaju ono što drugi imaju u svojim rukama koji i dan i noć rade koji žive od svoga znojnog čela, žive od svojih ruku, dočim drugi ne. Njima je teško to što drugi imaju, a oni nemaju, pa onda zavide, onda uriču njih, njihovi metak i te ljude također. Pa dakle, kako? Možda smo i mi urečeni. Ne ide nam nešto u životu. Osjećamo stalno neke bolove. Stalno se liječimo od nečega. Koji su to simptomi uroka? Pa se kaže da su najčešći i najprimjetniji, najvažniji simptomi osjećanje povišene temperature i obratno, povišene hladnoće. Također, ogroman umor, nemoć i slabost. Pojedini učenjaci koji se bave ovom tematikom razvrstavali su simptome koji se mogu vidjeti dakle na tijelu urečene osobe u svim stanjima, zatim posebno ukoliko ta osoba uči Kur'an ili čita neku islamsku literaturu jeli, i slično. Pa kažu da uglavnom prilikom liječenja Kur'anom takvih osoba pojavljuju se sljedeće reakcije ili sljedeći simptomi. Kažu pojavi se sivilo na licu, zatim velika tjeskoba u prsima, neprestana glavobolja, stalno dotičnu osobu boli glava i intenzitet te bolesti, ukoliko joj neko uči Kur'an, intenzitet te bolesti se povećava. Kao što reko, znatno povišena temperatura, znojenje, posebno po leđima, zatim veliki bol u ekstremitetima, da se osjeća veliki bol u ekstremitetima, neprestano, neprirodno, upadljivo zijevanje. Ogromno, upadljivo, dakle neprirodno, nenormalno zijevanje. Plač i puštanje suza bez ikakvog razloga, bez ikakvog povoda za to, a naročito kod žena. Nekontrolisano podahtavanje pojedinih dijelova tijela, povećano lupanje srca, slabost u mišićima, prevelika ljenost, tolika ljenost da čovjek misli da nije sposoban ništa da radi, bilo šta da privredi. Također, povremeni osjećaj hladnoće u pojedinim ekstremitetima, pojava modrica ili masnica, plave ili zelene boje bez ikakvog medicinskog pojašnjenja. Sve su to, dakle, simptomi koji ukazuju na prisustvo uroka da je osoba da je osoba urečena. Također kažu pospanost, naročito dakle kada se uči Kur'an ili kada se čita neka vjerska literatura. Pospanost, velika želja za snom, za odmorom, pa zatim također e, želja za čestim protezanjem, nenormalnim, čestim, dakle učestalim protezanjem svoga tijela i stezanjem nekog od dijelova tijela poput desne ili lijeve ruke. Također osjećanje utrnulosti svoga tijela često se znoji, kako rekao, po leđima, također po čelu, u donjem dijelu leđa najčešće. Dok jede, osjeća mučninu, osjeća povraćanje i ima potrebu da se, da se dobro isplače. Dakle, to su sve simptomi uroka. Ureći se može i osoba i imetak. Ureći se može i osoba i imetak. Od simptoma uroka također je da čovjeku ide sve od ruke. Alhamdulillah, Allah mu dao, napreduje posao, lijepo se živi u porodici od jedan put, sve krene nizbrdo, sve krene naopako. Dakle, treba potražiti lijeka ili od uroka ili od sihra kao što ćemo ako Bog da o tome vidjeti i u našim narodnim na našim narednim emisijama. Također kažu učenjaci koji su se bavili ovom tematikom da urok može izazvati bolesti. Dakle, oni koji se bave ovom tematikom i narošto, oni koji se bave liječenjem od uroka i sihra. Osobe koje su se posvetile tome koje aktivno rade na liječenju ljudi od uroka, sihra i sličnih bolesti, ustanovili su. Kažu da urok izaziva pojedine vrste kancera, da urok izaziva pojedine vrste raka, da tromboza se javlja pod dejstvom uroka, da urok može izazvati trombozu, astma, paraliza, neplodnost pogotovo. Neplodnost pogotovo zna biti razlog uroka da zla pogana osoba urekne drugu pa da ta osoba ne može imati, imati potomstvo. Poremećen pritisak, također povećan šećer, zatim poremećen mjesečni ciklus i slično. A narošto mentalne, mentalne bolesti dolaze pod dejstvom uroka. To su neki simptomi i neke bolesti. Onaj koji pomno sluša sve ovo može da primijeti da kod njega ima tih simptoma, možda čak i spomenutih bolesti. Kako se zaštititi, kako se liječiti od uroka? Znajmo, kada bismo imali priliku da odemo i prisustvojemo, posmatramo sa strane kod onih ljudi koji se bave liječenjem sihra i uroka, i sličnih bolesti oboljelih osoba, kada bismo mogli biti u njihovom prisustvu i sve to posmatrati, ubijedili bismo se stotinu posto da je ovo istina. Možda neko slušajući kaže, ma ne, nije to istina. Međutim, dakle, svakako prije svega mi bismo trebali da vjerujemo u Kur'an i sunnet. Kur'an i sunnet nam govore o tome, ali isto tako možemo se vrlo lahko osvjedočiti i to sve promatrati svojim očima. Kako se zaštititi od uroka? I kako se, ako već obolimo, liječiti i izliječiti od uroka? Svakako da je uvijek zaštita bolja od liječenja. Pa bismo trebali prvo se podučiti zaštiti. Kako da se zaštitimo? Prije svega, štitimo se. I najbolje, štitimo se učinjem Kur'ana. Nema boljeg lijeka za svaku bolest od Kur'ana. Nažalost, mi otvorimo sve druge knjige, nazovemo sve druge brojeve, pokucamo na sva druga vrata, na kraju se sjetimo Allaha. Na kraju uputimo dovu, na kraju proučimo nešto iz Kur'ana, na kraju pitamo za kur'anske ajete ima li nešto da se nauči, neki kažu ima li nešto da se zapiše i slično. Zaštita časnim Kur'anom je najbolja zaštita čovjeka od svake bolesti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ I mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost uputa za vjernike. Mi u Kur'anu objavljujemo lijek, ono što je u njemu lijek i uputa za vjernike. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَا Reci on ko Kur'an je vjernicima uputa i lijek. Dakle, zasigurno. Međutim, Kur'an se mora učiti. Ne možemo tamo negdje u uglu, ćošku sobe pustiti da nam uči Kur'an i mi niti slušati Kur'an, niti razmišljati o tom Kur'anu. Kada se kaže da se postiže zaštita učenjem Kur'ana, misli se da ga mi učimo svojim ustima. Jer tada Allah subhanahu wa ta'ala spušta bereket. Kao što je došlo u hadisu da je Allah subhanahu wa ta'ala pored svoga roba, kada se pokrenu njegove usne, usne toga roba spominjući Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dželle vala tada spušta svoju pomoć, tada ukazuje, ukazuje svoju podršku. Dakle, moramo učiti Kur'an. Moramo se makar podučiti kur'anskim surama u kojima se spominju zaštite od svakog zla, a naročito dakle od uroka, od uh, zavisti, od sihra, od džinskog napada, o čemu, o čemu i mi govorimo, a to su zadnje dvije, tri sure, sura Ihlas, sura Kul a'udhu bi rabbil felek, sura Kul a'udhu bi rabbin nas, svakako sura El Fatiha, zatim početak sure El Beqara, El Iflamim, kod nas poznato, zatim 255. ajet ili kako je nama poznati ajetul Kursija, jeli slično. To su kuranski ajeti s kojima se čovjek štiti. Svakako zadnja dva ajeta sure El-Bekare ne bi se trebala propuštati Amenor Rasul ila yukellifullahu nefsen illa us'aha to su ajeti s kojima Allah subhanahu wa ta'ala daje zaštitu svome robu. Isto tako, učenje jutarnjeg i večernjeg zikra, da, u lijepom sunnetu, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. U njegovom životopisu spominje se jutarnji i večernji zikr. Ono što treba proučiti ujutro nakon sabah namaza prije nego li sunce izađe i na veče prije akšam namaza nakon što sunce zađe. Spominje se jutarnji i večernji zikr i u sklopu njega određene sure, određeni zikrovi, određene dove Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako kaže Allahov poslanik alaihi salatu sam jednom od svojih ashaba Uqbetu ibn Amiru al-đuheniju O Uqbe, hoćeš li da te obavijestim o najboljim surama koje su ikada učene? To su sure Kul a'udhu bi rabbil felak i Kul a'udhu bi rabbin nas. Uči ih kad god legneš i kad god ustaneš. Uči ih uči te sure i niko nije zatražio, niti se uticao, tražio zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala kako je to tražio sa ovim dvijema, dvijema surama. Također došlo je u hadisu ko kaže La ilaha illa Allahu vahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa hu ala kulli še'in qadir da će mu to biti zaštita u toku dana. Ko to kaže u toku dana, to će mu biti zaštita do noći i ko to kaže na večer, na isti način stotinu puta, to će mu biti zaštita do jutra. Dakle, ko kaže la ilaha illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli še'in qadir, stotinu, stotinu puta. Zatim i druge dove. Jedna od dova zikrova jutarnjeg ili večernjeg zikra, e'udu bi kelimati Allahi tamah, A'udhu bi kelimati Allahi tammati min šarrima khalaq. Utječem se Allahu s njegovim potpunim riječima od svakog zla. Od svakog zla koje postoji, koje je stvoreno. Ovu dovu, ovaj zikr trebalo bi dakle učiti na i trebalo bi također učiti gdje god odsjednemo, bilo gdje da dođemo, kako je došlo u hadisu, niko neće proučiti ovu dovu kada dođe na neko mjesto, odsjedne na neko mjestu, proučiti ovu dovu pa da ga nešto zadesi od zla. Ne. Onaj koji istinski sa uvjeđenjem prouči ovu dovu, on će biti i sačuvan, sačuvan zla. Zatim svakako trebamo učiti zikr pred spavanje. Učiti zikr pred spavanje, proučiti ajetul kursi, proučiti 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 34 puta Allahu akbar, proučiti zadnja dva ajeta, sure El Beqare, Amen al Rasul, Ilaju kellifullahu nefsen illa usaha, proučiti sure Ihlas, Felek i Nas, puhnuti u svoje dlanove, a zatim potrati svoje tijelo. Na takav način bi postupao Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam. Na ovakav način se štitimo od mogućeg zla, od uroka, od sihra, od svega. Mi se na ovakav način štitimo, a opet ako nas Allah subhanahu wa ta'ala iskuša time, niko ne može toga biti sačuvan, niko toga ne može biti spašen. Zatim, konkretno, kod uroka, kada se vidi nešto lijepo, na takav način trebamo postupati i mi, a savjetovati dakle sve. Treba učiti dovu za bereket. Kada vidimo nešto lijepo, kada ostanemo nečim zadivljenim, trebamo reći maša Allah, te barak Allah, ili Allahu podari bereketa u tome, a ne vidi ga jes lijep, vidi ga što ima i metka, vidi jes mu dobro auto i slično. Na takav način se čovjek uriči. U našim prošlim emisijama smo govorili jeste mogu zli ljudi ureći, to je najčešće da zli ljudi koji zavide ti na blagodati koju tu, ti uživaš, oni žele da je izgubiš i oni te uriču. Međutim, isto tako, rođena majka može svoje rođeno dijete da urakne, da se zadivi njegovom izgledu, zadivi se njegovom imetku, položaju, funkciji kojeg postigne i slično. Zato, dakle, kada budemo zadivljeni nečim, tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala bereketa za dotično. Dakle, da kažemo Allaho blagoslovi mu i metak, blagoslovi njega, podari mu bereketa u porodici i metku i slično. U hadisu Amira ibn Rabije radijallahu talan, Allahu poslanika alihi salatu aslam je rekao kada neko od vas vidi nešto na sebi ili u svome i metku što ga zadivljuje, neka uči dovu za bereket u tome. Neka uči dovu za bereket u tome jer je urok doista istina. Ha? Allahov poslanik alihi salatu sam preporučuje da se uči bereket za imetak, za nešto što te zadivljuje. Zašto? Jer je urok istina. Jer ukoliko ne proučiš tu dovu, možeš ureći sebe i svoj imetak. I slično, Allahov poslanik alihi salatu sam kaže za imetak tvoga brata ko vidi od vas ne, nešto kod svoga brata što ga zadivljuje, dakle kod njega ili njegovog imetka, neka prouči do za bereket jer je urok doista istina. Kada je jedan od ashaba, Sehl ibn Hunayf, vidio drugoga kako dok se kupao, kako lijepo izgleda, pa ga urekao, ovaj upao u nesvijest, odmah. Pa je Allahov poslanik alihi salatu oslam rekao zbog čega jedan od vas ubija svoga brata. Zašto ubijate jedni drugi? Zašto kada si ga vidio nisi proučio dovu, dovu za bereket? Kada si ga vidio, zadivio te njegov izgled, ovaj se kupao do, do pasa. Bio otkriven gore, posipao se vodom, drugi je prolazio pored njega i kaže do sada nisam vidio tako lijepog insana. Do sada nisam vidio tako bijele kože kod nekoga, ovaj odmah upao u nesvijest. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, zbog čega da ubijate jedni druge? Zašto? Kada te nešto zadivilo pri njemu, nisi proučio Allahu subhanahu wa ta'ala i u dovi zatražio bereketa za svoga, svoga brata. Također preporučuje se kada te nešto zadivi, kada ostaneš zadivljen nečim, kada se nešto svidi, da izgovoriš tri puta tekbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dakle, čovjek ostane zadivljen, nešto iznenada ugleda i ostane zadivljen toga, zatekne, međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je veći od svega. Zato tada treba reći Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar tri puta. Ili, treba izgovoriti maša Allah, la haula, wa la kuvvete illa billah. Kako nam Allah subhanahu wa ta'ala spomnio u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu, dvojica prijatelja u suri Al-Kef, koja se inače jeli, kod pojedinih učenjaka uči petkom, upravo danas, kada su ušli u vrt jednog od njih imućni, kada je siroma i taj imućni, kada su ušli u vrt imućnog, pa se ovaj zadivio Imućni se zadivio svome vrtu i rekao, mislim da on nikada neće prestati. Biće ovakav uvijek. Nakon izvjesnog vremena Allah je dao o nevrijeme i njegov vrt je uništen. Pa ga je njegov prijatelj Siroma posavjetovao zbog čega nisi. Kada si ušao, rekao, maša Allah, la haula, wa la kuvete illa billah. Jest ovo lijepo, baš onako kako je Allah dao, maša Allah, onako kako je Allah dao i zaista nema snage ni ti moći osim sa Allahom, osim kod Allaha. Allah je to dao i niko drugi ne može dati. Ako Allah hoće da se to uništi, niko drugi to ne može sačuvati. Zato trebaš spomenuti Allaha subhanahu wa ta'ala na jeli, ovakav, ovakav način. I također treba se čuvati urokljivca. Treba sklonjati se od urokljivca. Treba tražiti zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od urokljivca, kao što nam Allah jalla vala, jeli pred kraj sure El Felak u zadnjem ajetu, jeli naređuje da tražimo zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala min šerri hasidin i da hased. Od zla zavidljivca, odnosno urokljivca kada uriče. Od zla zavidljivca, zavidnika kada zavidi. Trebamo tražiti zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ali isto tako trebamo i mi, ako znamo da je neka osoba urokljiva, da neka osoba uriče svojim očima ili nije dobra, je li poznata je po zlu, bolje je takvu osobu izbjegavati. Ako Bog da uz Allahu dozvolu u našoj narodnoj emisiji, još ćemo nešto spomenuti kako se zaštititi od uroka, od uricanja i također kako se liječiti od svega toga. Ako se ne zaštitimo, ako Allah ipak dadne da nas neko urekne, da obolimo od toga, onda kako se liječiti. Zasigurno Allah subhanahu wa ta'ala nije dao ni jednu bolest, a da nije dao lijek za nju, izuzev starosti, odnosno izuzev smrti, kako se to kaže u hadisima Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ja molim Allaha dželavala da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način i da odgovore za sva naša pitanja tražimo našoj vjeri, da rješenja za naše probleme, lijek za naše bolesti tražimo u našoj vjeri.